var någonting är och hur man säger att det är i någonting. He's in a car. Mm. Where? In a car. Och du förstår det här också. I'm from New York. Mm. Where's New York? It's in America. Svara på de här frågorna. Um, where's London? Where's Stockholm? Where's New York? Where's your house or your flat? Titta på bilden på sidan 18. Det finns nummer på några av husen och så här heter de på engelska. Säg efter Emma. One. The school. The school. Two. The post office. The post office. Three. The bank. The bank. Four. The station. The station. Five. The police station. The police station. Det finns både människor och djur på bilden också. Kan du svara på din lärares frågor om var de är? Mr Mooney väntar besök av någon från TV. Någon som vill tala med honom om hans djur. Mr Mooney är i sin trädgård, his garden, och han håller på att klippa gräs och buskar för att få det så fint som möjligt. Excuse me? Oh, hello. Are you from the television? From the television? No. Oh. Uh, is this the police station? No, this isn't the police station. It's my house. Is the police station in this street? Yes, it's number 37, on the left. Thank you. That's okay. Bye. Bye. da <clears throat> uh, da dee da da dee dum da da dee. Oh, excuse me. Oh, hello. Um, are you from the television? Me? Uh, no. Oh, Is this the post office? the post office? No, it isn't. Where is the post office? It's number 64. It's on the right. Oh, thank you. Bye. Bye. Hmm. And, uh, yes? Is this the school? No, this is not the school. The school is number 41 on the left. Goodbye. Oh, thank you. Goodbye. En massa människor tycks komma förbi idag. Alla utom just den som Mr Mooney väntar på. Han är fortfarande i trädgården, nu vattnar han blommorna och han är inte på särskilt gott humör. Oh, excuse me. No! Sorry. No, this is not the police station, or the post office, or the school, or the bank. The police station is on the left, the post office is on the right, the school is on the left, and the bank is on the right. Goodbye! Mr. Mooney! Goodbye! Uh, Mr. Mooney! Mr. Mooney! I'm from the television! Oh. Uh. Hello. Titta på kartan på sidan 19 och lyssna när Mr Mooney hjälper någon att hitta rätt. Excuse me, where's the bank? It's on the right. Nu får du vara Mr Mooney och hjälpa den som frågar. Excuse me, where's the school? Excuse me, where's the post office? Excuse me, where's the police station? Och nu är det dags för uttalsövning igen. Det finns ett knepigt ljud, ljudet RRR i det engelska ordet för television. Television. Television. Lyssna på ljudet igen. Rrr. Rrr. Kan du säga ordet och få det att låta riktigt? Säg efter Emma. Television. Television. Och det ljudet ska man inte blanda ihop med ljudet zzz. zzz. du kan några ord som innehåller det ljudet, säg efter Emma och Mr Mully. Please. Please. Excuse me. Excuse me. Härma nu Mr Mooney och säg precis som han. Excuse me. Are you from the television? Excuse me, are you from the television? Emma har gjort en teckning av sin familjs lägenhet. Du kan se den på sidan 22. Hon berättar själv för dig om teckningen. This is the living room. This is the dining room. These are the bedrooms. One, two, three. This is the bathroom. This is the kitchen. This is my family. And this is me. This is the living room. This is the dining room. These are the bedrooms. One, two, three. This is the bathroom. This is my family. And this is me. I've got a picture, look. Oh, Now, this is my house. Ah. These are the bathrooms. Ooh. One, two, three, four, five. five. These are the bedrooms. One, two, three, four, five, six. Six. Yes. these are the living rooms. Vi hörde program 5 till bok 2 i Meet Mr Mooney, Utbildningsradions nya kurs i engelska för låg- och mellanstadiet. Manusförfattare Doug Case, producenter Peter Mingis och Malin Falkman som också var programledare. Programmet var inspelat på BBC. sänder nu program 6 till bok 2 i Mitt Mr Mooney, Utbildningsradions nya kurs i engelska för låg- och mellanstadiet. Programnummer 82 612-RA26. ljud från sex olika sporter. Kan du gissa vilka? Säg dem på svenska. Fourteen thirty. Ja, de här sporterna var det. Tennis, fotboll, basket, simning, skidåkning och skridsko. Så här heter de på engelska. Du förstår säkert vilket som är vilket. Tennis. Football. Basketball. Swimming. Skiing. Skating. Säg efter Mr Mooney och Emma. Tennis. Football. Basketball. Swimming. Skiing. Skating. Titta på bilderna längst ner på sidan 23. Nu kommer alla figurerna och talar om vad som är deras favoritsport. My favorite sport is tennis. My favorite sport is football. Um, my favorite sport is basketball. My favorite sport is swimming. My favorite sport is skiing. My favorite sport is skating. Kan du svara på Mr Moonis fråga? What's your favorite sport? Här kommer två nya ord. Hans, his och hennes. Her. Säg efter. His. Her. Lyssna när Edgar övar tillsammans med Emma. What's Katie's favorite sport? Um, her favorite sport is tennis. What's Leo's favorite sport? Oh, his favorite sport is football. Nu får ni själva fråga och svara på samma sätt. Först om bilderna längst ner på sidan 23 och sen om era kamrater. Här kommer Mr Mooney och han har fyra frågor till dig om dina favoritsaker. What's your favorite sport? What's your favorite color? What's your favorite record? What's your favorite book? Nu när du har svarat på frågorna om dig själv kan du ta reda på vad dina kamrater tycker bäst om. Som du vet är Katies favoritsport tennis och hon ska köpa lite nya tenniskläder, skjorta, shorts, sockor och skor. Här är hon i affären med Emma. Hello. Hello. Have you got any tennis shirts? And shorts. And shorts, yes. And socks. And socks, yes. And shoes. And shoes, yes. Tennis shirts, shorts, socks and shoes. Yes, we have. Oh, good. Is tennis your favourite sport? No, my favourite sport's skating. Tennis is my favourite sport. Oh, <laughs> sorry. The shirt, shorts, socks, and shoes are for me. For you? Mm. Oh, <laughs> yes. Um, <clears throat> we've uh, we've got these shirts. Those are white. Yes. White isn't my favourite colour. Oh. Um, <clears throat> we've uh, we've we've got these shorts, Mm. Right. Uh, and uh, these socks and shoes. White. Yes. The shirts are white. The shorts are white. The socks are white. And the shoes are white. Yes. Have you got any red shirts or shorts or socks or shoes? Red? Yes. Red's my favourite colour. Red? No, sorry. Oh. Men Katie provar de vita i alla fall. The shirt. Yes, that shirt's fine. Yes, it's not bad. The shorts. Hmm. And those shorts are okay. Yes, they're not bad. The socks. and the shoes. socks and shoes are fine. Mm, they're not bad. Ja, trots att vitt inte är Katys favoritfärg bestämde hon sig för att köpa alla sakerna. Och nu är hon mitt uppe i en match med Leo. 80, 40, 30. Emma har gjort några teckningar som du kan se ner till på sidan 25. De föreställer henne själv, hennes bror Staffan och hennes syster Annika. Lyssna. This is me. My favorite color is blue. My favourite sport is skating. My favourite book is Elvis Elvis. And this is my favourite record. I was at a party and these fellas said to me, Svara nu på Emmas frågor om Staffan och Annika. This is my brother Staffan. What's his favorite color? What's his favorite sport? What's his favorite book? This is my sister, Annika. What's her favorite color? What's her favourite sport? What's her favourite book? Nu kan du rita dig själv och dina vänner och rita då också något som visar favoritfärgerna, favoritsporterna och så vidare. Sen kan du prata om dina teckningar med en klasskamrat. Dags för lite uttalsövning. Lyssna på Katie och Mr Mooney. Achoo! Ja, Katie nös och Mr Mooney sa Shh! Och då sa de två ljud som vi ska öva. Säg efter. Shh. Först Tch. Säg de här orden efter Emma. Kitchen. teacher teacher question Och nu de här orden med sh. Mr Mooney säger dem först. Shirt. Shorts. Shoes. English. Här är en sång som Katie tycker speciellt mycket om. Du förstår säkert varför när du hör slutet av sången. One, two, who are you? Is your favorite color blue? One, two, one, two, three. Is your favorite color green? One, four, five is your favorite color white. Seven, six, five, four. Tennis is my favorite sport. Five, four, three, two.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 Manusförfattare Doug Case, producenter Peter Mingis och Malin Falkman som också var programledare. Programmet var inspelat på BBC.